อาตาปุปานิวิพัตินังชาปรสสัปทานิปารานยตโนปทานิทเวทเวปตมะมัชิมุตมะปุริสาสัพเพสเมกาพิธาเนปโรปุริโสนามมหิปยุจมาเนปิรุริยาติกรเนปตโมตุเมมัชิโมอเมอุตโมกาเลกตมานาปัจจุปันเน อาณาตยาสิเทนุปรกาเลปัญจมีอนุมาติปริกปะเทสุสตมีอาปัจจเกปโรคาติเตอิโยปะพุติปัจจเกหิยตนีสามีเปชตนีมาโยเกสัพกาเลจักอาณาคเตภวิสันติกาลิยาติปันเนติเตกาลาติปติวัตมานาติอันติสิตามิมาเตอันเตเสวะเอเอมะเอปัญจมีตุอันตุหิธามิมา ตังอันตังสัสุวะโอเออามาเสสัตมีเอยะเอยุเอยะสีเอยะถาเอยามีเอยามะเอถาเอรังเอโทเอยาวะโอเอยังเอยามะเอปาโรกาอาอุเอตตาอังมหาตาเรตโทวะโออิงมะเอกิยตนีอาอุโอตตาอังมหาตากาตถุงเสวะหังอิงมหาเสอาชาตนีอิมุโอตตาอิงมหา งมะเหทาวิสันติสัสติสัสันติสัสสีสัสทาสัสามีสัสามาสัสเตสัสันเตสัสเสสัสวะเยสัสังสัสามะเยปาราติปติสัสาสัสังสุสัเสสัสทาสัสังสัสามหาสัสทาสัสิสุสัสเสสัสวะเยสัสิงสัสามหาเส นิยตานิสัตมีปัญจมีวัตมานาสัพพตาตุกังอิติอาขยะตากาเปปตโมกันโด